A star. A star. Yeah, yeah. Uh. uh. joints parang mafia Kakadrop ko lang ng tape, ang hood ay nag-celebrate Ako si Boogie Man the Great, mataas na aking rate Magkano ang aking verse, mauubos ipon mo Kuhaan mo ko ng picture sa Nikon o Nikon mo Para di ka mahuli, sundan mo ko sa aking IG Sa ibang rappers ako'y lason parang Ivy Naiinis sila at gustong manapa Nag-hate sila sa akin habang sila'y broke as fuck At ngayon alam mo na kung sinong tunay at fake Ang taas ng aking high, maganda ang pagkabig Ako yung tipo na Pinoy, na gusto ng yung Pinay Hawak niya aking manoy, hawak ko kanyang puday Nagchuchongke kasi pinagbawalan mo siya Kala mo ay nasa work, nasa tahanan ko siya Pauwi na siya sa'yo, nakasakay na siya sa bus Two in the house, pati sa labas Two joints in the house, pati sa inyong labas Two joints in the house, pati sa inyong labas Two joints in the house, pati sa inyong labas pati sa labas Two joints in the house pati sa labas Two joints in the house pati sa labas Gold chain, coaching lowered at babaeng malande Natapakan ng inggit, paano sila gagante? Gusto mo bang mag-come up? Handa ka bang malugi tol? Mawawala mga kaibigan, pati mga butikol Iisipin ng lahat na ikaw ay crazy Ngayon nandito na ako sa level na fuck you baby Kung ano hawakan ko, bibili ng tao yan Hinusgahan nila ako pero di na bago yan Dalawang rappers na gutom hindi uhaw Dati ew, sabi mo hanggang sabihin mong wow Bukoy na ko Vibes ko Mr. White and Jesse Two on two, isama mo ang iyong bestie Kala ng nanay mo kami ay BI Hindi lang siya magaling na inay Sa bagay parang El Chapo Kung ano man ang sabihin ko, they follow joints in the house, pati sa iyong labas Two joints in the house, pati sa iyong labas Two joints in the house, pati sa iyong labas Two joints in the house, pati sa iyong labas Two joints in the house, pati sa iyong labas Guards in the house, pati sa love, labas Two,